Poštovani slušalci, nakon kratka pauza, evo mi je ponovo drugi dio emisija zajedno su vas. Drugi dio emisije su pitane i odgovori. Svako slušalac može da postavi pitanje našemu gostu na naše broj telefoni, ali na poziv, ne na SMS poruka, a svako vaš poziv će biti priključen za javnost pa imate prilike da postavite i ako sme mi na pitanje ili odgovor bez obzira kje se nađame će me poprvo vas a poslije će nastavime da se družime sa našeg gosta Uvođene Fendija, drugi dio naša emisija je su pitane i odgovori, kao što znaš ti i naši slušalci se upoznate, a ja pa i počestovo ova emisija drugi dio, sakam da već kao što ste krenuli da nagradujete, odnosno zajedno su nas, naše slušalci su nagrada, to jest knjiga verska islamska poželja. vidimo da tu je kaj poželja se snabdeva naše slušalci što će odgovoriti na tačno pitanje. Da li ste spremni ovo današnja emisija drugi dio da postavite jedno pitanje za opšte javno za naše slušalci? Da, inša Allahu se postavimo. Mi gledamo da i pitanja bude inša Allahu lakše da ne postavljamo teška pitanja kako bi inša Allahu da se odgovorile na, na, na, pitanja. Pa tako i večer inšala se postavimo jedno lakše pitanje, nadamo se lako Allah pitanje, a to je E, kako... Recimo, pitanje glasi, poštovani slušalci, vi slušate vam <laughs> da. da, znači pitanje je kako, kako se zvao Allahov poslanik, Allahov vjerovjesnik kojeg je progutala riba. Kako se zvao Allahov poslanik kojeg je dakle progutala riba pa je zatim nakon toga Allahovom odredbom, naređenjem, dakle Allah e, je naredio dakle ribi da izbaci dakle kitu da izbaci ovog poslanika te zatim nakon toga riba ili kit izbacio tog poslanika Najvjerojatno naš slušalci čuli pitanje koje je postavljeno za njih, a odgovor mi je čekamo da čujeme na poziv na naše dva broja koja se dostupne i na raspolaganje vam poštovni slušalci. A mi je činime svega u drugi dio naša i vaša emisija i evo jedno pitanje tu je ne pristignalo, odmah da ga uvažimo sam početak, pošto veli vaše Fendija često spomina Širk, pa sakam da saznam da li je Širk ako čuje klana pet vakta namasa, a nakon toga izvršava čadene dete ili bilo šo Uvažene Fendija, da li si upoznat e, čadene, što znači što je čadene? Pa možeš je budane pojasniš da, da, ovaj, da bi bili sigurni na, na što se cilja? Znači, e, smo uvažili sam stav, e, on veli da pet vakata namaz klana, a nakon toga da li, da li je širk što on radi, to jest izvršava čadene. E se ja, na primjer, čadene, kako da ti objasnim, ne sam načaden, ne sam čaden ali pa nekoga sam vidio. Primjera radi se ja nekoj da ti zne žarijence ili ovo ono, će dojde ka smješna naša emisija, nego malo opširnije da ti kažem, vidim da si upoznat. ako nekoj bif, recimo ovo neko kuća, nakon toga ako ima tu je primjera, radi neko dete i onda počinje da žela. I osobe bo ta kuća zima ili ja što radi tija, zima je žar od e, šporet i onda stave nekoj konec ili nešto od tija. Znači tija čedene, kako vi vidite vi, da li uopšte ke vas tija potrebuje? Ali da uvažimo da. našu slušalca, vjerojatno za pitanje će odgovori. Halo, selam, izvolite, radio na veza. Selam, alaikum. Ja, alaikum selam. Ja bih sakao da odgovorim na pitanje. Ja bih sakao da čujem odgovor, Bojrom. Klare Bez, Junus Ali Junus Ali. Uvaženi Efendija, da. je navezan slušalac odgovor tačan ili ne? Da, da, svakako odgovor je tačan, ali da ga nagradi slušalce koji odgovori na pitanja. Hvala što ste se javili, znači ste zaslužili jedna knjiga po vaša želja, a za vaša želja možda se obratite ekipi Radio Bamus, te da će me koja knjiga ste sakale za vaš tačan odgovor. Hvala, selam, su zdravje. Ako smo e, sme se razbrali da krenemo sa pitanje, znači ja bih sakav e, da ponoviš e, pitanje koje je bilo za javnosti i kako odgovor smo dobili da maš, malo naši slušalci. Da, znači pitanje, pitanje je bilo vezano za jednog od Allahovih poslanika kojeg kojeg znači progutala riba pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala naredi ribi da izbaci tijelo ovog poslanika, dakle da ostane živ, zdrav, spašen, dakle, te je nakon toga i ovaj poslanik bio izbačen dakle iz utroba riba i kita te se nakon toga vratio svome, vratio svome narodu a to je dakle taj poslanik je bio Yunus alaihi salam ili kako se još dakle kako Allah subhanahu wa ta'ala naziva nun onaj dakle stanovnik ribe onaj koji je bio u utrobi ribe u utrobi kita odgovor je tačan, selam našeg slušalca koji se javi pa mi je nastavne družine. A, ođa, ćete ja ili ti ne <laughs> smo razbrali. Ako ste razbrali, može da čujem odgovor od vas. Da. E, znači da bi se neka stvar liječila, da bi bilo ispravno da se liječi na određeni način, dakle taj način mora prije svega biti pritvrđen Allahovom knjigom ili sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mora imati osnovu, mora zato postojati dokaz iz Allahove knjige ili, ili iz sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ako se rade ovim nekim bolestima koje nisu e, fizičke prirode, koje nisu koje fizičke, tjelesne prirode, dakle ne govorimo o tome da čovjeka zaboli glava, zaboli ga e, ili nešto i dome slično i tako dalje, pa koristi zatim nakon toga neke tablete, likove i tako dalje. Ali ako se ne radi dakle o takvoj nekom već ovoj dakle e, drugoj e, bolesti, onda njeno liječenje mora biti bazirano na Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. U ovoj konkretnoj situaciji dakle, radi se o uroku. Radi se o uroku. Što se dakle, tiče uroka, način na koji se e, e, liječi dakle urok u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri jeste dakle učenjem Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, učenjem Allahove subhanahu wa ta'ala e, knjige, učenjem Kur'ana ili pak isto tako, što jedna opcija, dakle ako za nju postoji mogućnost i ona se dakle najprije treba upotrijebiti, a to je da se dakle, osoba koja je uročila da uzme dakle abdest, a da se zatim nakon toga tom dakle vodom da se polije, da se okupa, dakle ta voda samo prođe preko njegovog dakle tijela osoba koja je uročena osoba koja je uročena. Ovo je dakle ono što je pritvrđeno praksom poslanika sallallahu alaihi wasalam A što se tiče dakle ovih drugih praksi koje nemaju dakle utemeljenja, nemaju dakle osnovu u poslanika sallallahu alaihi wasalam dakle njih nije dozvoljeno e, koristiti. Poput dakle ovog primjera koje je naveden, čađenja. Isto tako ono što se dakle e, naziva u, u, narodu e, slivanje strave ili kako se već ovaj da se slije strava da li se, ne znam, sigurno strašnice, kako se već ovaj koristi u narod. Dakle, ovaj postupci, ovakvo način, dakle, nije dozvoljeno jer šarijatski, znači, nema nikakvo, nema nikakvo utemeljenje. I šta više, znači, E, postoji bojazan da ovakav dakle, način ne prerate nakon toga u nešto još dakle veće ili još ovaj gore pada e, dakle osoba upadne i u pa da osoba dakle upadne i u mali širk ne dakle ne kažem da veliki širk već u, mali, mali širk jer uzimati nešto za sebe što u, sebe, što u nije sebe postaje dakle mali širk ako nešto uzmeš sebe a ono u šarijatu nije sebe uzeo si poput dakle primjera koje smo ranije navodili uzimaš sebe a to je klanje kurbana i kopanje, dakle to je e, kurbanske glave ili kurbanskog ovaj mesa ili šta se već kopa u temele, pa to uzmeš kao sebe da te Allah štiti ili da te e, Allah sačuva i tako dalje i tako dalje. Znači počinio si mali širk jer si uzeo za sebe ono što Allah subhanahu wa ta'ala u šarijatu nije uzeo sebe. Isto tako, dakle, kačenje primjer radi o, određenih lančića, narukvica i tako dalje. Posebno, dakle, onima na kojima postoji, dakle, oko, gdje ima dakle, oko. Dakle, to su sve sebebi koje to su sve stvari koje Allah nije učinio sebebima ne postoji u šarijatu da su te stvari sebe da čovjeka e, sačuvaju Allahovom odredbom od dakle uroka ili da ga sačuvaju od nekih nedaće i tako dalje i tako dalje. To nije sebe. I onda kada čovjek to uradi samim tim dakle počinio je mali počinio je mali širk. Ako pomisli da ga to čuva da samo po sebi da ga to čuva, onda je da Allah sačuva tu stvar uzeo za svoga Boga, počinio je veliki širk. Ali ako samo smatra da je to sebe, da ga Allah subhanahu wa ta'ala štiti putem tog dakle ovaj lančića kojeg je stavio sebi dakle ili djetetu, narukvicu koju je stavio dakle sebi ili, ili ovaj djetetu, hamailiju u je dakle ima pri sebi koju drži, dakle koju je stavio ispod jastuka ili nosi sa sobom i tako dalje. Ako to smatra da je dakle ovaj sebe onda je u takvoj situaciji počinio mali širk jer Allah subhanahu wa ta'ala to nije učinio, nije dakle učinio sebebom. Tako dakle i ovakav način nije dozvoljen, nije dakle ovim čovjekom, čovjek dakle izašao iz islama, nije, ovo, nije počinio dakle veliki širk, ali dakle učinio je stvar koja je zabranjena i koja nije dozvoljena i obavozimo je da prekine dakle sa tom stvari i da liječi na ispravan šarijaski način, a to je dakle da uči Allahu subhanahu wa ta'ala riječi ajte da se dakle može na vodu, da se prouči, o, dijete dakle ako ga zadesi primjer radi urok zadesi ga oko i tako dalje, da mu se prouči na vodu, prouči se ajeti za Allahove knjige, odabrani ajeti, odabrani je dakle sure i zatim nakon toga dijete da koristi tu vodu, da je pije, može se isto tako okupati tom vodom, s tim što se normalno mora voditi računa da se dakle ne kupa u kadi, dakle gdje voda ide u kanalizaciji, već mora se okupati negdje dakle sa strane, neko koristi nešto, nešto tome slično, kako bi se zatim nakon toga ta voda prosula, dakle negdje ili pored kakvog drveta, cvijeće, negdje dakle gdje čovjek, gdje čovjek ne prolazi, gdje čovjek dakle ne gazi svojom nogom. Na taj način je ispravno dakle e, liječiti, to je dozvoljen način liječenja od uroka i zato će čovjek inša Allahu ta'ala biti dakle nagrađen za razliku od ovih drugih neispravnih metoda koje se, koje se koriste. Mašala, dobar si nesi začarjene. <laughs> Da se našalim malo, jer ova emisija malo i krošala, to jest e, naše pitanje, se dobre, a adekvatne odgovori, sakam da čujeme od vas. E, ja sam sada kada krenem sa drugo pitanje, uvažene Efendija, ali baš ovdje se ja me zainteresovalo tvoj odgovor, ka veliš da nekako može. Daj da razjasnime na koji način i kako je tijašo može. Primjer, radi, veliš e, da se proči kuran i neka voda na koji način, kako što. Možda naše slušalci tija radet i onda ovo današnja tema je emisija, misle da im je tija mali šrik i odbije, će odbijet možda tija. Da, a da li možda ni razjasniš e, ova situacija, na koji način i kako bi moglo da vidjeti ja? Da. To je znači dozvoljen način liječenja, jer Allah subhanahu wa ta'ala govoreći da o svojoj knjizi, govoreći o Kur'anu, kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ A mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i milo milost za vjernike. Wala jezidu zalimina illa hasara. A on nasilnicima, zulumčarima samo još više povećava propast. Stoga je dakle Kur'an, Kur'an lijek. Kur'an je čitav, čitav lijek. Ono što je zanimljivo jeste da imamo predaja da su ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam čak dakle Kur'anom liječili i tjelesne bolesti. Kur'anom su čak liječili i tjelesne i tjelesne bolesti. Pa se tako dakle prenosi od skupina ashaba radijallahu anhum da su o, putujući e, odsjednuli, odsjeli u jedno mjesto, odsjeli u jedno mjesto e, gdje su zatražili od stanovnika tog mjesta da ih ugoste. Pa su oni odbili, odbili su da ih ugoste, da ih dakle nahrane, te se zatim nakon toga razbolio njihov poglavar, poglavar tog mjesta. Ujela ga je, ujela ga je e, škorpion. Pa su zatim nakon toga došli kod ashaba i rekli imali među vama neko da je doktor da liječi. Pa se javio jedan ashab radijallahu anhum i otišao kod ovog čovjeka kod poglavara te mu je učio Kur'an, učio mu je Fatihom. Te Allahovim, Allahovom odredbom i Allahovim određenjem ovaj čovjek je ozdravio ovaj čovjek je ovaj čovjek je ozdravio. Dakle vidimo kako su ashabi radijallahu anhum čak dakle Kur'anom liječili i tjelesne bolesti. Liječili tjelesne bolesti. Stoga je Kur'an kao što rekli smo ajet kojeg smo spomenuli, Kur'an je Kur'an je lijek. Dovoljno da čovjek prouči bilo šta od Allahu međele vala kige. E, Iako je poželjno da prouči one ajete i sure za koje postoje posebni dakle hadisi koji ukazuju na njihovu vrijednost. Kao što je na primjer Fatiha, imamo hadisa koji govore o njenoj vrijednosti. Kao što je primjer radi sura Al-Baqara ili dijelovi sura Al-Baqara. Ajetul dakle kursi, Allahu la ilaha illahu koji učimo dakle nakon, nakon ovaj, e, farza prije zikra. Da se zatim nakon toga također prouči kul huvallah, felak nas, dakle sura felak, uh, e, ihlas, felak i nas, ove dakle tri sure i u cjelini bilo šta da se prouči da Allahuma dželle vala knjige da se dakle uzme napuni dakle voda ili dakle u posudu u flašu i, tome slično zatim da se dakle prinese i da čovjek iznad nje prouči ove ove ajete prouči dakle ove ajete i zatim nakon toga kada prouči dakle iznad te vode da koristi tu vodu ili dakle za piće kao što rekao smo da pije dakle od te vode ili pak da je koristi za kupanje i jedna i druga dakle stvar je ispravna, može se koristiti i praktikovati i jedna i druga stvar. Znači, ovo što smo čuli od vas da prouči e, Sorina ili što ste napomnali, da li tija može da uradi svako osoba što može da prouči tija može da uradi i sotaja taja voda? Da, Može dakle to uradi svaka osoba, samo je uslov znači da ona zna da poznava, da, da, kuran, da zna dakle da je dobro da, da, da prouči. Ako dakle zna, onda nema nikakve prepreke i tu je dakle osnova. Najbolje je, bez da čovjek dakle ide drugome da se obraća drugome, najbolje je da sam, kad već može, ustanjuje, da sam dakle ovaj prouči, zatim nakon toga sam dakle koristi ta voda. Tako da ako je alhamla, čovjek dakle zne, možda prouči ove sure i eventualno ima dakle problem se deset, dakle detetu ili urok, oko, uvo ovaj, i tako dalje, mu prouči dakle ove i zatim nakon toga mu dade ta voda da pije ili pak ga, ga okupa dakle dete osta, osta voda. Da li takva osoba se naziva poslije za gatanom i koja je razlika između gatari i osoba koja izučuje Kuran na ovog način koji smo čuli odgovor od vas na naše pitanje? Ne, znači takva osoba ni u kom slučaju ne je gatar, već dakle ispravno postupa. Leči dakle na način koji dozvoli Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa A vraćari dakle i gatari to je sa onaj koji dakle leče na neispravan način. Leče dakle na neispravan način. Odeš dakle njima pa zatim nakon toga on Uh, uglavnom stvar po koja se prepoznava, to je da osoba koja dođe kod njih traži, dakle, ova traži od njih ime, njegovo ime, ime, ime majke, dakle, uglavnom traži ime ovaj majke, traži neko e, stvar od njega da uradi i tako dalje zatim nakon toga uglavnom dakle, zapiše neku ovaj a, hamajlija koja dakle dobro zamota, dobro uveže i naredi mu da nikako ne sme da, da otvara, da sve drži dakle o sebe ili da drži pod ovaj jastuk, onda nešto mrmlja, dakle nikad ne uči naglas, nešto da, da jasno ti čuješ da on uči Kur'an i tako dalje, već nešto dakle ili mrmlja u sebe, nešto govori i tako dalje da ne se čuje uglavnom dakle kad odeš kod njih njihove prostorije da obavlja dakle taj posao sa mračno dakle da nema dakle ovaj svetlo i tako dalje jer upravo dakle mračno to tvoje mjesto da se da, da sa džidi da sa ovaj šejtani šeitani i na, na taj način dakle prepoznajemo ona osoba koja se bavi zove nedozvoljene stvari dakle zabranjene stvari i s druge strane, osoba koja dakle leči na ispravan način, a to je da ona osoba koja leči na ispravan način, ona koja uči glasno Kur'an, uči dakle glasno Kur'an, uči dakle od Fatiha krene i dakle ovaj i sure koje smo uh, spomenale, za razliku dakle ovak dakle vraćaš koji ne radi. Sure koje ste spomenuli, da li treba da gdje osoba pored redostetka šire ili Poželjno je. Znači poželjno, iako nije dakle ovaj obaveza, ali poželjno je dakle da krene kako je redosled u Allahova subhanahu ta'ala knjiga, znači da krene nakon a'udhu billahi bismillah, da krene dakle od Fatiha, pa zatim nakon toga ako dakle prouči kao što rekao smo nešto od sura Al-Bakare, ajetul kursi, Kul felek i nas, dakle sure koje sa odabranije. Znači, najbolje lečenje bi bile za osoba sam sebe da leči, to jest što malo pre smo čuli odgovor da prouči ajeti surina i normalno taja voda i nakon toga su ta voda što može sama sebe osoba da uradi. Da, nakon može da, da, pije, normalno i treba jeste. za piće. Da, da je koristi dakle za piće ili eventualno ako će, rekao smo isto da se ovaj okupa uz voda, znači da se pomeša se, da, neko može reći kako da se okupa. Znači pomeša se ta voda uz druga voda, vruća voda koja mu je potrebna za kupanje. Se pomeša dakle ta voda na koja prouči Kur'an, odakle vruća voda i zatim nakon toga osta voda se ovaj okupa. Vi slušate glas eh, vam radio drugi dio naša emisija Pitane odgovori, čekam slušao slušalci da postaje neko pitane našemu gostu jer sme mi je stvarno i umorne od pitana te dosta se družime, najverovatno sve što sme mogli sme prašali dok je, dok je naša mogućnost, ali umeđu vremeno da ne bi vreme teklo takje, da ne bismo prekinali brgo naša emisija se potrudime da prašame našeg gosta još eh, neko je pitane, dobro bi bilo i poželjno naši slušalci da se jave na naše broj telefone i praše nešto ako ni ne im je jasno ili ako im je jasno, a nas slušao s odgovoriv drugačije, da malo pomogne i nam. A, uvaženi Efendija, često se čuje reći magija. Da li magije posjeduje? Da, dakle sihr ili mađije kako se vi kada kod naš ovaj narod, termin koji se koristi postojati Allah subhanahu wa ta'ala i dakle u svoja knjiga i poslanik sallallahu alaihi wa sallam i mi inša Allahu ta'ala upravo imamo nijet znači jer već smo počeli da govorimo o dijelima koja izvodite za Allahova vjera dijela koja čovjek ako uradi postaje nevjernik i upravo dakle jedno od tih e, dijela o kojem o kojim inša Allahu ta'ala imamo nije da govorimo dakle o nekoj od naše sljedećih druženja jeste dakle sihr ili magija to je dakle jedno od dijela koje izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere ali e, rekao o ovome ćemo inša Allahu ta'ala da govorimo u nekim od naših sljedećih predavanja ali večeras u kratkim crtama možemo dakle da ukažemo da napomenemo da je sihr dakle stvarnost da sihr dakle e, postoji jer Allah subhanahu wa ta'ala govori dakle o njemu još o, o sihru i u svojoj knjizi u suri Al-Baqara gdje kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ kefaru, jer su, oni su slijedili ono što su šeitani kazivali, govorili o vladavini Sulejmana. A Sulejman nije bio nevjernik, već su šeitani bili nevjernici jer su poučavali ljude sihru, magiji, yuallimuna nasa sihra, wa ma unzila ala al bi babila Haruta wa Marut. I ono što je objavljeno dvojici meleka, dakle u Babilonu, Harutu i Marutu. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر a oni nikoga ne bi poučavali tome sve dok mu ne bi rekli mi smo samo iskušenje a ti nemoj biti nevjernik a ti nemoj biti nemoj biti nevjernik također Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta kada spominje dakle faraona, faraona i Musa alaihi salam i dakle sukob ili okršaj između sihirbaza faraona i Musa a.s. spominje nam dakle taj primjer na nekoliko mjesta u svojoj knjizi. Kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala govoreći o faraonu wa qala fir'aun tuni tuni bi kulli sahirin alim I faraon reče donesite mi, dovedite mi svakog učenog sihirbaza, onaj koji dobro poznaje dakle sihr. وقال فرعون فرعون توني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فكرسوا دوشلم su došli sihirbazi Musa a.s. reče bacite ono što vi imate da bacite فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر pa kada su oni bacili dakle, te svoje štapove koje su se pretvorili očima ljudi u smije Musa a.s. reče ono sa čim ste vi došli je sihr inna Allahe se yubtilu Allah će poništiti sihr inna Allahe inna sihru inna Allahe se yubtilu inna Allahe la yuslihu amal al mufsidin Allah neće dati da dakle opstane da opstane djelo onoga koji žele činiti koji želi činiti fesad i koji dakle žele čini, koji želi činiti nered Mada ste izabrali da imate posebno predavane za ova pitanja koje smo postavili, ali malo ukratko bi sakrio nešto da prašam a, kako možda se napravi magije, ne bi da dobijem odgovor jer slušalci da se otvoriti ja biznis nekom, ali kako može da se unište, da li možda ni kažete recimo večka, već ti ja na koji način bi mogao čovjek da se zaštiti i da uništi ja? Znači jedini način putem kojeg se čovjek štiti i liječi od sihra, dakle od magije, jeste dakle Allahova vjera ili pa konkretno učenja Allahove, učenja Allahove knjige što se tiče dakle zaštite u cjelini dobra djela su sebe da čovjek bude zaštićen da čovjek bude zaštićen od sihra ali postoje dakle četiri stvari koje su najbitnije a to je dakle na prvom mjestu obavljanje namaza Pijete prije odgovoru, halo, selam, izvolite, radio ja, selam. Može pitanje. Da, da čuje me. E, znači, vezano za a spada pod mali širk, recimo, ili da se pojasni jednostavno grevata. E, znači, kad reći za nešto sila, recimo vagon, kad će projde ovu kuva sila, pri tebe kad prošlo vidi, ne znam, bokser kad boksuje u ring, kad će rokne nekog so boks, ovu kuva sila, jer sila samo pripada ovako. А, још нешто ова... Само, само толку ваше питање. нешто, нешто, само да се појасни ајет везано за кого мојаме, значи да се жениме, за кого не ја, да, ја речите сестричне, значи и братичне се на забранене. Јер сум чувал боснански јазик, да тие не, не доаѓа, значи прво колено овде кај што го рачунаме, значи амиджолу, амиджоларка, золарка и така, него нешто друго да тие значи. Шеј како може тие да појасни? Па најверојатно че бидете на веза да чуете одговори на постојане питања. Фала што се сјавиле и бидете после на мене. Uvaženi Efendija, nakon uh, poziv od našeg slušalca, uh, koliko smo razbrali, prvo pitanje, veli, primjer, jedan uh, ići si očuf, da ne bi sam ponavljao, primjer, jedan veli, ako projde neka vagon sila ili auto je, primjer, da bliže me veli sila, još boksera koji je nave primjeri, što možete da mu dajete odgovor našom slušacu? Nema znači nikakve prepreke da čovjek kaže znači dopiše e, takav događaj ili takav čovjeka ili predmet ili već sve sa, sa silom jer on dakle e, normalno posjeduje ta, ta sila ili ta snaga koja je, opet dakle Allah subhanahu wa ta'ala da ta dakle snaga koja posjeduje čovjek to je dakle snaga od Allaha subhanahu wa ta'ala. I nema nikakve prepreke s tim što normalno razlika između Allahova snaga, Allahova sila i dakle čovjekova snaga ili snaga od aparata i tako dalje. Znači ova dve snage ne može da se ne može se porediti. Allahova snaga jeste dakle svemoguća snaga. Allah subhanahu wa ta'ala dakle inna Allah kako se na puno mjesta u Kur'an ponavlja inna Allah ala kulli shay'in znači, qadir. Naravno naslušao da reče nema druga sila osim Allah dželešana. Da, ali ovdje dakle, kad se cilja, znači e, e, da je Allah o, o izvor dakle svih sila. Allah je izvor dakle svih snaga i nema dakle snaga osim Allah subhanahu wa ta'ala kome dade snaga. I mi vikamo wala haula wala quwwata illa billahi ali azim. I nema dakle snaga i moć osim uz Allahova. Znači osim onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala dakle, dade snaga i moć. Allah subhanahu wa ta'ala dakle da svakom od nas mi imamo moć. Svako od nas evo ima dakle trenutno moć snaga da podine nešto, da podine knjiga, da podine ove, bilo šta. Znači to je snaga, to je moć ali normalno ono što ne smije da dođe jeste a to je da pored dakle snaga ili moć stvorenja od Allahova subhanahu wa ta'ala snaga i moć jer ako tve uradi onda poredi Allaha od njegova stvorenja što predstavlja dakle e, kufr predstavlja nevjerstvo jer Allah subhanahu wa ta'ala kako opisa sebe u svoja knjiga lejse ke mitlihi ništa nije kao on va i on sve vidi i sve čuje znači ne može ništa da bude kao Allah subhanahu wa ta'ala Allah vika za, za, ovaj, za, za poslanika da je on bil mu'minina raufun rahim da je on prema vjernicima blag i milostiv Allah isto i za sebe vika da je on raufun rahim da je Allah blag i milostiv ali dakle ne može da se poredi milost čovjeka uz milost Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može da se poredi blagost čovjeka uz blagost Allaha subhanahu wa ta'ala. Isti je slučaj i uz ostala svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala vika za čovjeka pa smo ga učinili da bude semijan basira, da vidi i da čuje. Allah vika i za sebe. Inna Allaha huwa samiul basir. Allah vidi i čuje. Znači vika i za čovjeka da vidi i čuje i vika i za sebe da vidi i da čuje. Dakle, jedni i drugi posjeduje vid. Dakle, videt i čujet. Ali ne sme da se poredi čovjekov, dakle, vid od vida Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne sme da se poredi čovjekov sluh od sluha Allaha, subhan, sluha Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa tako, dakle, i ovdje ne sme samo da dođe do poistovjećivanje Allahova snaga, dakle, od snaga njegovih, njegovih stvorenja. Za drugo pitanje, da li će dajem odgovor našemu slušacu Vezano, vezano dakle za ovaj za ženitba oz bratičina Rod, znači, rodinstvo da li rekao bratičina ili ne, se, ne sjećam tačno kako se ovaj izrazim, ali ako... A neka vide, neka vide bez obzira on kako ste pitane, nego mi je kako sa koga može da se oženi vo, uža rodbinska veza. Par kušak, drugi, treći ili koljena, kako se nazive. Znači mi e, e, smo proučili, znači mi se čini u neku ova e, misija smo spomenuli ajeti sura An-Nisa u kojem Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje, spominje dakle koje se kategorije žena koje čovjek ne može da oženi koje se kategorije dakle žena koje čovjek ne može da ne može da oženi sura An-Nisa dakle ajetu sura An-Nisa dakle, na sami početak dakle negdje otprilike treća stranica sura An-Nisa gdje ajet koji počinje Hurrimat alejkum ummahatukum wa banatukum. Zabranjuju vam se vaše majke, zabranjuju vam se vaše kćerke, pa potom Allah subhanahu wa ta'ala nabraja dakle dalje koje su to vrste žena s kojima se čovjek ne može, ne može dakle oženiti. Ono što je dakle mimo ovih žena, mimo ovih žena to je dakle dozvoljeno. I zato mi najbolje dakle da spomenemo e, koje su to vrste žena s kojima se čovjek ne može, ne može oženiti. A ono rekao što je mimo toga onda je to dozvoljeno onda je to dozvoljeno pa ćemo inša Allahu ta'ala da spomenemo ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala jasno uh, precizira koje su to skupine žena koje dakle čovjek ne može ne može dakle oženiti kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri dakle An-Nisa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم wa khalatukum wa ammatukum zabranjuju vam se vaše majke zabranjuju vam se vaše majke i zabranjuju vam se vaše kćerke prvi dakle kojima je zabranjeno se čovjek oženi a to je majke i dakle kćerke i sestre vaše i sestre očeva vaših i sestre majki vaših i bratičine vaše dakle bratičine vaše to je dakle kćerka od brata. Zabranjeno je čovjeku da se oženi dakle kćerkom od brata. I sestričine vaše. Dakle sestričina, a to je kćerka od sestre. Kćerka dakle od sestre. Zabranjeno dakle da se čovjek oženi i njima. I pomajke vaše koje su vas doile i sestre vaše po mlijeku i majke žena vaši, dakle tašta Zatim nakon toga, dakle majke žena vaših i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose. Dakle čovjek se oženi sa ženom koja je već bila udata i ta dakle žena e, sa sobom dakle donese e, e, djevojčicu iz prethodnog braka. Dakle nije više čovjeku dozvoljeno da se oženi tom, da se oženi dakle tom djevojčicom. Zatim nakon toga ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam, vam nije grije, pa zatim kaže i žene vaših rođenih sinova i da sastavite dvije sestre. Dakle, da se čovjek da istovremeno u jednom dakle, vremenu drži dvije sestre u braku, da se oženi dakle, dvijema sestrama, nema prepreke, da se čovjek dakle, oženi ženom, pa zatim nakon toga ako primjer radi preseli e, ta žena ili pretpostavka razvede da se zatim nakon toga oženi njenom dakle sestrom, ali da ih dvije dakle zajedno i savremeno drži dakle u braku, to je ono što nije nije dakle dozvoljeno i da sastavite dvije sestre što je bilo, bilo je Allah zaista prašta i samilostanije. Dakle, ovo je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Sve što dakle ovdje nije spomenuto, mimo toga, čovjeku je dakle dozvoljeno. Sve što dakle ovdje nije dakle ovaj e, spomenuto o, čovjeku je dakle dozvoljeno da da se ovaj e, da se oženi osim dakle ono što je došlo dakle u hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme a to je dakle su normalno da je normalno zabranjeno da čovjek dakle oženi e, svoju dakle da oženi dakle svoju tetku nije dakle čovjeku dozvoljeno da oženi dakle svoju tetku dakle sestru dakle od oca ili od majke, to je dakle došlo u hadisu Allahova poslanika sallallahu mimo dakle toga, mimo ovih koje smo spomenuli, ostaje dakle dozvola. Ali mi smo nekoliko puta čini mi se naglašavali, a to je na prostorima na kojima mi živimo, treba čovjek da gleda dakle da uzme koliko može dalje. Jer dakle tako vlada dakle, neki običaj u narodu da smatraju da nije lijepo da čovjek se oženi sa dakle bližnjom e, rodbinom pa zbog toga bolje dakle da se e, ta, e, izbjegava takav postupak dakle ženitba sa bližnjima e, koje je inače u osnovi dakle dozvoljeno uzeti, dozvoljeno se oženiti njima, ali rekao smo zbog toga što vlada takva situacija isto što kod ljudi to nije dakle ispravno, bolje je kada je čovjek već u stanju da izbjegne, da izbjegne dakle i da se oženi sa nekom ženom koja mu dakle nije od bližnji, od njegovih bližnjih rođaka. A ispomnjeli smo i primjer da je Alija radila anhu koji je dakle bio sin Amidže poslanika sa Seleme, da je oženio kćerku poslanika Seleme Fatimu. Ali je radijallahu anhu, dakle on je bio sin Ebu Taliba, koji je bio Amidža poslaniku, on je dakle oženio kćerku poslanika sallallahu alaihi Seleme. Poštovani slušalci, na neke pitanja što ne bi jasno, onda možete da potražite snimak e, ili da preslušate repriza, a snimak od svakoj emisija možda potražite na naša adresa od internet. Samo će mi halo, znači ovaj slušalci, jedna bitna stvar koja smatram da je ovaj e, jako bitno da se napomene, a to je nemoj znači da idete ispred Allahova subhanahu ta'ala veri da govorite zabranjeno da se oženji Znači ono što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, ne je dozvoljeno čovjeku da kaže nakon toga zabranjeno je. Jer onda znači on o, ono što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. A to je znači stvar koja čovjeka izvodi za Allahova subhanahu ta'ala vjera. Allah vika znači, znači halal je... Ja koliko što sam razbrav dozvoljeno je, ali bola da ideš da se ideš što dalje. Da, bolje je zato što takva situacija vlada kod nas da posebno znači ranije e, gdje bile dakle veće familije i da sve dakle e, bila tajna velika dakle ovaj zajednica i dolazilo do taj znači bliskih odnosa. Znači oz ačkoa kćerka i tako dalje bratićina i tako e, oz ovaj kćerka od, ačkoga od tetka i tako dalje dolazilo do taj bliski kontakti tako da se doživ doživljavala kao sestra da se doživljavala kao sestra i zato znači ljudi posebno čovjek naš koji se stari ne, smatra to je ispravno da čovjek takve postupi ali znači mi je što upozoravamo jeste da ne smije čovjek da ohalali da oharami da kažeš nešto što je, da je haram ako ga Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli znači kaži sam ja ne bi uradim ili bolje da ne to uradi ali da kažeš haram za nešto što je dakle ovaj halal to je znači krupna opasna stvar i mora da se izbjegava mi smo zastanare ne prekidam nas magije. Da li će nastaviti ili da krene na neko drugo pitanje, pošto posebna tematika sakate da održite za magije ili kako go naziva. Evo u kratkim znači, crtama smo rekli da su najbitnije stvari kao zaštita, znači namaz prije svega, on je znači osnova, zatim nakon toga abdest, da čovjek dakle, nastoji da bude što više pod abdestom, što češće, pa i kada ide na spavanje, da ide dakle, e, sa abdestom pod abdest, zatim nakon toga često spominjenja Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle zikr i učenje Allahove knjige, učenje ili slušanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Ove četiri stvari su najbitnije kako kada je u pitanju dakle, spriječavanjem, ove bolesti, a, e, čuvanje od ove bolesti, a isto iz druge strane oni koji su zadešeni i pogođeni ovom bolešću, ove četiri stvari dakle predstavljaju uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i lijek. I zato čovjek koji dakle ima iskušenja s ovim stvarima, sa sehrom, dakle sa magijom, treba nastojati da što više praktikuje ove četiri stvari kako bi inša Allahu ta'ala one bile sebe njegova izlječenja. Jer ove stvari teško padaju džinima i šeitanima, i zato vidimo dakle osoba koja ukoliko ima problema sa džinima i šejtelima, kad mu se uči Kur'an, kod njega se dakle stvaraju određene reakcije. U njegovom dakle tijelu se stvaraju određene određene reakcije ili osjeti da mu, da mu trne ruke dakle ili noge ili osjeti bolu, želicu u glavu ili osjeti dakle prilikom učenja primjer radi kada mu se uči od njega nešto tjera da plače. Dakle ne može i sam da pojasni šta je, ali tjera da plače. Ili pak osjeća užurbani rad srca. Kada mu se uči dakle Kur'an osjeća kako mu srce dakle brzo lupa. I još dakle puno drugih e, simptoma koje čovjek osjeti, a koji su znak da čovjek dakle ima problema sa ove dakle strane, ima dakle problema sa džinima i sa šejtenima ako dakle osjeti ove neke simptome prilikom učenja Allahove dželevala knjige. slušajte glas Bamus radio, drugi deo naša emisija, pitana i odgovori. Znači, za ova tema, za pitanje koje smo go čuli za magije, najvjerovatno će ima posebna emisija koja je prvi deo, su slobodno izlagane. Uvedeni još sakrio nešto prašam svega što malo nedavno me dodirnalo što čuv nešto, ali bolja da čujem ponovo i od vas, pa onda da sam ja i naši slušalci tije je znajet, da praktikuje malo. Da mi kažete kakav je stav e, islama prema sufizom? Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ne obavesti hadis koji smo spomenuli nekoliko puta, a to je da se, se, da se jevreji podvojili na 71 skupina. Sve će u vatri, rekao poslanik Saleme, osim jedne. Kršćani će se pod, su se podvojili na 72 skupine. Sve će dakle u vatri, osim jedne. Dakle, tve onaj koji bile oz uh, eh, Isa a.s. Od dakle, jevreja onaj koji su u džene, to onaj koji bile oz Musa a.s. Koji sledili dakle Musa a.s. A ovaj ummet, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, će se podvojiti na 73 skupine, sve će u vatri osim, dakle, osim jedne. Sve će u vatri osim jedne. Pazi, pa je upitan poslanik sallallahu alaihi ko su ti o Allahu poslaniće? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, to su oni koji su na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Stoga čovjek treba, nas obaveza mu je dužan, da kada je u pitanju vjerovanje i kada su u pitanju njegovi postupci, da bude na onome na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wasallam. A to saznajemo dakle kroz sunnet, kroz praksu poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče dakle sufija i sufizma, oni dakle prije svega kao E, grupacija kao sekta nisu postojale za vrijeme poslanika sallallahu ve wasallam niti su pak dakle postojali u prve tri dakle poznate poznate generacije već je dakle do njihovog pojavljivanja došlo, došlo kasnije na početku e, sufijama su bili nazivani pobožni ljudi Dakle, Sufije u prvo vrijeme, dakle, u prvim, dakle, ovaj, e, u prijašnjim generacijama su bili nazivani ljudi koji su bili poznati po svom asketizmu, po svom dakle e, po svojoj pobožnosti, po svom dakle badetu i tako dalje i tako dalje. Ali je problem nastao kod kasnijih sufija kod, kojih je ovaj došlo do devijacija i dakle izvitoperavanja e, i iskretanja sa sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve mi ne možemo sve sufije strpati dakle u isti koš. I ne može dakle za sve njih reći da su svi oni dakle u širku i da su svi oni u kufru i tako dalje. Ne. Među dakle sufijama, kada govorimo dakle danas o današnjim sufijama, imamo oni koji nažalost u svom vjerovanju imaju dakle širka i kufra. Imaju u svom vjerovanju širka i kufra. Ima dakle oni koji odlaze umrlima, koji odlaze grobovima, koji da zatim nakon toga odumrili, dakle, traže, mole, dakle, od njih i tako dalje, koji isto tako uzimaju posrednike između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. E, dosta često, dakle, šejhove, uzimaju, dakle, posrednike šejhove, koji, dakle, uzdižu na mjesto koje im ne pripada, pa se dešava od nekih od njih da čak, dakle, čine seždu ovaj e, i tako dalje i tako dalje. Ne smiju, dakle, izaći primjer radi između ostalog od šejha, dakle e, da okrenu leđa, već moraju kad izlaze od njega da, čit, da idu dakle nazad kako bi bil, lice dakle bilo okrenuto prema šejhu sve dok se dakle šejh ne izgubi iz njihova, iz njihova vida i tako dalje. Ali ove dakle prve stvari koje smo spomenuli su jako opasne stvari i predstavljaju dakle širk i kufr, uzimanje, traženje dakle od mrtvi, uzimanje posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i ovaj njih i oni dakle koji kod sebe imaju ove stvari od širka, dakle oni time izlaze iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ali imamo i drugi vidova i oblika sufija, iako i dakle nažalost nema nam puno, ali postoje i oni, a to su oni koji dakle kod sebe imaju samo nekih novotarija. Nemaju dakle kod sebe širka i kufra, ali kod sebe posjeduju novotarije koje se uglavnom ogledaju u nekom dakle vidu zikra nekom vidu zikra kojeg oni praktikuju, što je dakle karakteristično za njih, pa smo imali dakle, možda i, i, slušalci, dakle većina njih imala primjera, prilike da to vidim, njihove dakle halke, halke koje prave, pa zatim nakon toga ponavljaju samo hu hu, i dakle ljuljajući se lijevo i desno i samo ponavljaju hu hu hu i tako dalje. Dakle ovakav vid zikra predstavlja novotariju zato što tako nešto nije praktikovao niti poslanik seleme, niti ashabi, niti se od učenjaka prenosi nešto tako. Naprotiv, dakle ono što se od njih prenosi jeste osuda takvi, osuda takvih postupaka. Osuda takvih postupaka. Zatim također ima oni koji imaju isto tako e, neispravna dakle ubjeđenja, neispravna e, vjerovanja, da im dolazi dakle poslanik sallallahu alejhi ve selleme da prisustvuje dakle tim njihovim halkama, prisustvuje dakle tim njihovim e, zikrovima ima i oni koji smatraju dakle da je dozvoljno tražiti pomoć od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i tako dalje i tako dalje. U cjelini dakle oni su nisu na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi vseleme, dakle nisu, e, e, predstavljaju jednu skupinu, dakle jednu grupaciju, sektu, ali reko što se tiče suda njima, dakle koje je od njih izažu islama, ako dakle nije, nije, ne možemo dakle sve njih strpati u jednom u jedan koš, već je dakle obaveza da i prema njima budemo pravedni, pa Onaj dakle kod koga se nalazi nešto od širka ili kufra koje, primjere koje smo spomenuli, to su oni dakle koji su izašli iz islama i za njih kažemo da su da su postali nevjernici e, činjenjem širka i kufra, a što se tiče oni koji imaju kod sebe samo novotariju, kažemo oni su dakle novotari, ali tom svojom novotarijom nisu dakle izašli iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Da li sebi razlika između Sofije i Derviši? Pa otprilike to je jedan te isti naziv dakle za sufije ili pak za derviše to je jedan te isti jedan te isti e, naziv ili dakle reći sufija ili derviš otprilike posebno dakle, kod, kod, kod ljudi rekao jednu ili drugu stvar cilja se na istu skupinu ljudi cilja se na istu skupinu ljudi a zatim nakon toga i oni su dakle sami međusobno podijeljeni dakle postoje raznoradni ovaj tarikati tako dalje 12 manje ili više dakle ti e, tarikata što dakle se opet ukazuje na neispravnost onoga na čemu su oni Vo odgovoru ako se dobro sećate ste spomnali šejk a šejk koji znači narod ili neko zatražuje veza da mu bude posrednik između osobi, između ljudi i Allaha koji je to šejk i kako može da li uopšte može tija da, da se desi znači prije svega ova riječ šejh u arapskom jeziku ona se koristi za nekoliko stvari. Šejh se u jeziku koristi dakle za čovjeka koji ostari, pa za njega kažu šejh, kao što je dakle žena Ibrahima a.s. rekla wa hadha bali ovaj dakle moj muž je šejh, dakle starac, ostario, htjela da kaže kako ću imati e, djece kada su došli meleki, kada su došli meleki i obradovali dakle e, da će dobiti da će dobiti e, sina. A što se tiče inače dakle vjeri, ovaj termin šejh ovaj termin šej e, predstavlja vid, dakle, titule. predstavlja vid, dakle, titule e, u vjeri osoba koja posjeduje, dakle, određeno znanje, za nju se, dakle, koristi ova dakle titula šejh po arapskom dakle svijetu za učenjake i tako dalje kod njih se dakle koristi ova titula i svako dakle svaka grupacija e, naziva one dakle koji su učeni među njima ih naziva dakle šejhom pa tako dakle i sufije oni koji su njihovi predvodnici oni njih nazivaju dakle šejhom te dakle svoje predvodnike, te oni, oni njih dakle nazivaju, nazivaju šejhom. Ali šta je dakle problem, kao što rekao smo kod njih, a to je da tim svojim vođama daju dakle, daju mjesto koje im ne pripada. Da tim svojim dakle vođama oni daju mjesto koje im ne pripada. Dakle u islamu kod muslimana ti šejhovi oni su učeni ljudi koje dakle mi poštujemo, uvažavamo i cijenimo jer su oni ti koji E, e, šire Allahu mu dželle vjeru koji praktikuju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme oni su nasljednici Allahova poslanika i govorili smo dakle e, spominjali smo ajete i hadise koji govore o vrijednosti znanja i o vrijednosti učenjaka ali dakle kod ahle sunnata vol džemata kod muslimana oni ne uzdižu šejhove na mjesto koje im ne pripada, već smatraju da su to dakle ljudi, da oni isto tako dakle griješe kao dakle i drugi ljudi, za razliku od dakle od e, sufija koji dakle gotovo svoje šejhove smatraju bezgriješnim. Oni dakle gotovo da svoje šejhove smatraju bezgriješnim i kod njih dakle šejh ne može da ne može dakle da ne može da pogriješi. Dakle, šejih ovaj termin, on se koristi za osobu koja je učena, koja dakle posjeduje znanje i nije dakle problem u korištenju ovog termina, ali je dakle samo problem kome se dakle daje taj termin i da li je osoba koja se naziva tim terminom i tim pojmom zaista dakle zaslužuje da bude nazvana njime ili ne. Kako može osoba da postane šejh? Znači osoba nije ta koja sebi, ona sama sebi daje dakle tu titulu. Dakle tom titulom ili tom, e, tim, tim nazivom ga nazivaju dakle o drugi ljudi, dakle iz počasti prema njemu. A ne smije dakle osoba biti ta koja treba zahtijevati ili dakle tražiti od drugih da ga, da, da ga nazivaju tim imenom ili određenom titulom i tako dalje i tako dalje. Već dakle ljudi, onda kada uvide kod njega znanje, oni će ga sami evo, primjera radi, primjera radi vas da. Znači, neki ljudi i ve nazivaju, ja znam da je vaše ime, kao što predstavljam, Idris Bilivani. Da. Vaše ime i prezime. A ve naziva je šejh. Na osnovu čega odlikovanje vam ljudi vidave? Znači, ove što ne nazivate neki ljudi, znači mi je e, prije svega e, sami smatramo da ne smo dostojni da nas nazivaju šejhom. Jer dakle šejhom se nazivaju oni ljudi koji, koji dakle sa, na visokom stepenu znanja. Dakle, na visokom mi u arapskom svijetu učenjake, dakle, koji su na visokom stepenu znanja, nazivamo, dakle, šejhovima. Ali, dakle, ljudi koji nas nazivaju, oni nam e, time, dakle, žele ukazati, dakle, vid respekta i vid poštovanja. Vid respekta i vid, i vid poštovanja. Eh, ja se neki put i našalim kad neko mi kaže eh, ođa ili ide se, ja se našalim od njega pa vikam zašto me vikaš ođa pa ne sam te izležav, ne sam ti ovaj ništa ne sam te prevari, ne sam te ukrav, zašto me vikaš ođa se našalim ovaj <laughs> sad da rečeš ođe ti ime ti ja se našalim znači se našalim <laughs> ali nažalost dakle u svaka šala ima pomalo šala u svaka šala ima pomalo ima i pomalo ovaj šala znači više istina nego što je ovaj E, nego što je šala. A, znači u osnovi javika ne zaslužujemo dakle taj naziv, ali znači onaj koji naziva tim, e, tim ovaj, koji ne dava taj titula, žele da ne ukaže dakle vid respekta i vid poštovanja, pa zbog toga koriste dakle ovaj e, taj termini, a inače nije smo apsolutno dakle svesni dakle taj termin, zne se dakle ovaj kome pripada, da taj termin pripada dakle visokim ovaj učenjacima, ali eto ne našli valjda nekoj bolji adekvatniji termin pa koriste ovaj, koriste ovaj termin. Uh, da li, je, da li je istina danas kad idemo su pitana nekako ako me primjećujete poštre da li znači i, ili ili da li da li je istina da osobe koje nazivaju šejh i vjerovan ime evo nego ili malo drugačije ke naroda se, se smatra primjer radi poslušnost nekoj a oni go smatraju vjerovani evo šejh oni vjeruju dvo šejha primjer radi jedna grupica ili ljudi koji je druže primjer radi su tebe vjeruje dvo tebe ili ne može. ne znači, može samo da... malo kao svega ja što slušam o, vaš eh, prvi dio emisija, znači kao jedan slušalac pored vas ovdje. Da, oni može da slede. Znači oni može da slede. Kad kažem slede što? Znači prihvata od tebe one što mu ti iznosiš od dokazi. Ne sme znači da binje ni, ni, ni slepi sledbenik. Ne znači eh, samo slepo da sledi, već da sledi kad mu se iznese argumenat, se iznese znači dokaz iz Kuran, se iznese dakle dokaz iz hadisi i tako dalje, pa on sledi je ti što si rekao. Pa on sledi sve što sam mu rekao od dokaza, da ne bude dakle slepi sledbenik. A ne nikom slučaju dakle da veruju ove. To je upravo i problem koji se nalazi kod dakle kod derviši, kod ovaj sufije, kod šije, a to je da taj svoji šejhovi, dakle imami, predvodnici, kako će ih već nazovemo, da uzeže na taj dakle nivo bezgrešnosti. Da uzeže na taj nivo dakle bezgrešnosti. Pa kao što smo rekli da im čineti ovaj i, i, i sežda, i još puno dakle druge stvari, one što im on naredi, one što im on naredi, dakle to apsolutno izvršava do te mere da upada dakle ovaj u ovaj u grijesi. Do te mere dakle da neki od njih dakle rade neke čak i ovaj gnusne stvari koje nisu dozvoljene Allahovom a, ovaj u Allahovoj subhanahu wa taala vjeri. Neki, dakle, i, idu u, u krajnost, dakle, stvari od koje se, dakle, možda čovjek i stidi da i, i, spomene, dakle, da ne govorimo o njima. Dakle, sve sebebom preuveličavanja, pretjerivanja po pitanju šejhova. I ovo je, dakle, osnova širka. Ovo je osnova širka. Prvi širk koji se desio u narodu Nuha, alaihi bio je, dakle, zbog toga što su pretjerivali po pitanju dobrih ljudi. Postojali su dobri ljudi u narodu Nuha a.s. Kada su oni preselili, narod Nuha a.s. je rekao hajde da napravimo statue, dakle kipove u njihovom obliku, pa da zatim nakon toga dolazimo kod njih i da se podsjećamo na njihovi badet. I da zatim nakon toga to povećava naš iman. Pa su tako i postupili sagradili su dakle kipove, statue u njihovom obliku, dolazili kod njih kako bi, im se, kako bi se prisjećali njihovog ibadeta, stanja, pa da im to poveća dakle njihov ibadet i poveća njihov iman. Ali kada je izumrla ta generacija, došla je dakle generacija koja je zatim nakon toga zaboravila i nije znala zbog čega su ovi sagradili ove kipove. Pa su počeli da ih obožavaju. Pa su počeli da ih, da ih obožavaju. I tako je dakle nastao prvi širk. Osnova širka jeste dakle da se preuveličava čovjek. I zato je i poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se preuveličava. I rekao ja sam dakle Allahov rob i njegov poslanik. Nemoj da pretjerujete po pitanju mene kao što je su pretjerali kršćani po pitanju Isa alejhi selam. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve čuo dakle jednu robinju kako je dakle učila poeziju, te hm, citirala poeziju pa je rekla u jednom stihu, a među nama je Allahov poslanik koji zna ono što će se desiti sutra. Allahu poslanik je rekao ostavi to, nemoj to govoriti i citiraj ono što se ranije govorila što je dozvoljeno. Dakle odmah je Allahu poslanik zabranio da govori dakle, ono što je što je dakle zabranjeno, da govori ono što je zabranjeno, da uzdiže poslanika na mjesto koje mu ne pripada. I zato je dakle najveća zabuda kod njih, jedna od najvećih zabuda kod njih uzdizanje dakle šejha ili tog njihovog predvodnika ili baba šejha kako ga zovu dakle kod sufija derviša i tako dalje na mjesto koje mu ne pripada slijepa pokornost njemu dakle u svemu što on dakle kaže i tako dalje i tako dalje da li može da sledi Ebu Anife a ne poslanik, a ne poslanika znači odgovor bi sad da mi dadeš da ili ne Eh, slijedjenje Ebu Hanife, Ebu Hanifa koga slijedi? Ebu Hanifa slijedi, nastoji da slijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako da u stvari osoba kad slijedi Ebu Hanifu, ona treba da, da, da time nijeti da ga slijedi, zato što on slijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako da nema nikakve prepreka u tome, ali treba da bude svestan jedna stvari, a to je da kako ima Ebu Hanifa, kako dakle ima Mali, kako drugi imami, svako od njih može da pogreši. Niko od njih ne mogao da sakupi svo dakle ovaj znanje, niti, niti danaski može neko da sakupi svo znanje. I zato ako mu nešto postane jasno, ako je čovjek koji može da će da pročita, može da shvati, može da razume, ako vidi da nešto, znači pogreši mu nešto Ebu Hanife, da ostavi dakle tvoje mišljenje i da sledi ono što je ispravno, da sledi sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallame. nema nikakve prepreke. A sledi imama Ebu Hanif, a sledi imama Malika, a sledi dakle Šafiju Ahmeda, tve znači nije nikakvi problem, učenjaci dakle tve dozvoljava puno njih, ali ne sme znači samo da E, dava prednost ako mu je jasno da je njegov mezer ili stav njegovog šejha imama da je oprečan oz sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam onda znači ne sme da se suprostavi sunnetu i zato imam Ebu Hanife rekao što ako nađete da se moj govor suprostavlja sunnet poslanika ostavite moj govor ostavite moj govor znači imam Ebu Hanife zabranjiv šta više imam Ebu Hanife rekao e, haram je vika svakome da govori ove je mezeb ili ovo je stav imama Ebu Hanifa ako ne zna kao moj dokaz. Koliko ljudi danaski govore ove je hanefijski ove je Ebu Hanifa, a ne zna koji je dokaz. Da... Imam Ebu Hanife, ja sam sakao da prašam da ili ne da mi odgovoriš, ali si produživ. Imam Ebu Hanife, da li ima brada? Da, kako da ne? Imam Ebu Hanifa, rahimullahu ta'ala, ne samo dakle da posjeduje brada, već njegov mezeb, njegov dakle pravac mezeb da onaj koji dakle nema brada, da ne može čak ni da bude ima da ne može čak da bude ima. Šta više da ne može dakle da se kao takav ni, ni da bude ni svjedok na šerijatskoj sudnici da dakle Ebu e, e, ovaj svjedok ne može posvjedočiti zbog toga što je dakle u i imama Ebu Hanifa rahimu taala pustanje brade bilo obavezno Pustanje brade bilo je dakle obavezno, bilo je, bilo je vađib. I to je dakle drugi problem, a to je da danas ljudi ne samo ne znaju dokaz za određen dakle, stav Hanef, za koji kažu da je stav imama Ebu Hanife ili Hanefijskog mezeba. Već dosta često govore da je nešto Hanefijski mezeb, a u stvari ta stvar nema dakle nikakve veze, nije povezana sa, nema osnovu u Hanefijskom mezebu. Nema apsolutno nikakve osnove u Hanefijskom mezebu. Kao što to na primjer danas ljudi smatraju, dakle da, da se briješ, to je dakle Hanefijski mezeb. A dakle situacija je sasvim obrnuta, a to je dakle po mezebu imama Ebu Hanifa obaveza pustiti bradu. Da je po mezebu imama Ebu Hanifa obaveza e, pustiti e, bradu. I još puno dakle drugi stvari koje se pripisuju njemu, a koje nemaju apsolutno nikakve osnove. Ja kažem da se danas pojavi imam Ebu Hanife. I dakle, oni koji se danas pripisuju njemu da kažu mi smo tvoji sledbenici, kada bi prije svega vidio imam Ebu Hanife sam, dakle njihov izgled, imam Ebu Hanif bi rekao ja sa vama nemam ništa. Ja sa vama apsolutno nemam ništa. Na osnovu čega? Pa prije svega, e, ovo što rekao, prije svega sam izgled. Kada bi ga vidio, dakle, on bez brade, a kaže ja sam tvoj mene, ja sam dakle tvoj sledbenik, dakle, <laughs> ovaj, ima bilo Hanife mu rekao, dakle, moj stav je da je brada vađi, pa gdje je tvoja brada? Gdje je tvoja? Gdje je dakle tvoja brada? Onda, kogo vizev za sebe, onda vas, što imate brade. <laughs> mora da slijedi dakle e, sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo ti koji prenosimo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve Mi smo ti dakle koji isto prenosimo i govor učenjaka. Mi spominjemo dakle i mama Ebu Hanifu, dakle naši slušalci primetili dosta često i kroz predavanja, naša predavanja, mi kažemo na primjer da je ove stav Hanefijskog mezaba ili kažemo da rekao imam Ebu Hanife i tako dalje i tako dalje. Mi je spominjemo. Ali dakle, one što mi govorimo isto je što govorile i učenjaci. Dakle, ne smemo da budemo... Dobro, ako nema brada, da li ćemo trebe mahrem? Mahrem, marama ili mahrem? <laughs> Već sme me pred kraj, malo i da se našalim. Aisha Ovo anha... Ozbiljno pitanje, ali nema veze što privodim kraj su osmih. Aisha radijela anha rekla, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji dakle muškarce počasti vika oz brade, a žene počasti oz dakle pletenice. Znači ovo je odlika zine, dakle ukras kojeg Allah subhanahu wa ta'ala dav dakle ovaj muška, e, muškarcima. To je dakle ukras od Allaha subhanahu wa ta'ala. Žena dav dakle duge kose pletenice, a muškarcima dav dakle dav ovaj brada. Pa dakle onaj koji uskrati, dakle uskrati ono što Allah subhanahu wa ta'ala dav dakle od ukrasa, od ukrasa muškarcu. Poštovni slušalci, smo došli do sam kraj e, naša emisija drugi deo su pitana i odgovori jer e, slušalci najvjerojatno pažljivo slušaju i ne prašujete e, našeg gosta. Sedam svim vam koji ste bili zajedno sa nas, kaliba tebe тебе emisija emisija kad ti sam sam načadiv <laughs> Krena ovaj kad. <laughs> Ili? <laughs> Ili? tako ovaj. Zavisi sve od, od dobro se izvadi čađenje, a zavisi dva pitanja. Da, ako čade tvoje pitanje, ako uleza dim u nos, onda i nas ne razgolice i ne, ne povučeš da jezik izgleda. I onda se, se razvežemo. Se dešava i onda <laughs> se dođe do sam odgovor na zdravlje da se reče ili alhamdulillah. Da. Da. ga teknalo da ne se uključe podosna da je Halo, selam, izvolite, radio vam odaveza. Velikum se nam samo se pomerite od aparatke slušate radio Bamus da bismo čuli vaš glas. Da, da, dobro. Kao prvo bi bi takav da poselam i svi po radio Bamus i uvaženog šejka i kao tebe voditelja. I svi slušalci radio Gora. Hvala, Radio Gora je tamo naša kolega, ali Bambus da sluša mora. Hvala. Slušaj, i takav da prašam brake. I koji propagira dervizom i, ili, ili dervišizam. Uh, u toku puta ili čume da li je dozvoljeno da ga čovjek osoba u pozori koje je o nama ili posle toga da li je treba ili da napusti džumu od, od džamija, da bi tražili na drugo mjesto da obavi nama. Da, smo shvatili. Drugo nešto? Drugo, da ne postavljam još jedan na kraj, hvala što ste se javili, mada poštovani slušalcu nije sme privede kraj upravo tu je sme negdje sme sakali malo da se osvežime su osmeg na lice našeg gosta šejka koji go naziva i stvarno je šejka ko stvarno odgovor sme dobili da se sluša od nego i da se nešto saznaje uvaženi Fende da se vratime ponovo u drugi dio naša emisija pitanje i odgovori jer možda slušalac e, pažljivo slušav te mislim da će nastaviti emisija i ne ometav e, jedno pitanje postaje najvjerojatno ste go razbrali vi ako neko imam održava hudba i spomina sofizam e, derviši i tako dalje kako smo saznali da li osoba treba da go sluša ili da go obavesti da je na neispravna stvar ili da napušti džamija da ide u druga džamija da obavi džuma namaz znači sve zavisi što cilja ta osoba samo, samo. Da. Galiba ti ne se Evo se vraćamo u emisija da znači zavisi sve od toga što poziva taj imam znači konkretno ako poziva u o, sofizam u, kojem ima znači ovaj širka u sofizam koji dakle uzima posrednika za za posrednika između Allaha i njegovih dakle ovaj stvorenja i dakle ovaj i ljudi ako poziva imam u takav oblik dakle sofizma onda poziva u širki kufr onda poziva u širki kufr i kao takve dakle obaveza je obaveza je prisutnima da neko od njih, najmanje dakle jedan od njih, ako neko drugi, da jedan od njih dakle da ga upozori i da mu kaže da ta stvar u koju poziva dakle nije ispravna, da nije dozvoljena, šta više da dakle takva stvar izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa ako ovaj to prihvati, alhamdulillah, to je ono što se traži. A ako odbije, onda dakle osoba je dužna da napusti dakle takvog imama i da potraži dakle drugo mjesto gdje će obaviti džumu jer više namazi za takvog imama nije ispravan. namazi za imama koji čini dakle širk ili koji poziva u nešto što je širki kufr, namaz iza takvog imama više nije dakle ispravan. Dobro, možda će neko reći, ali stalno nam imami govori da, govore da dok e, je imam na hudbi ne smije da se priča. Da, tačno je, ali kada se radi o neispravnosti. Ja se slažem da je imam na hudba da ne se zbori, da ne se priča, ali za kogo? Za nas koji ne zname, ali nekoj koji ne treba uvijek da se priča i da saopšti ako već velite ili primećuje da imam na sama hudba pravi da. širk. Da, jer je dakle ova opasna stvar, ova je krupna stvar. Dakle, nije neka stvar da se učenjaci razilaziti i tako dalje. Već dakle se poziva u grije kojeg Allah subhanahu wa dakle zabranjiv, radi kojeg dakle ovaj e, će uvede njegova počinjujuca u džehennem i tako dalje. Krupna dakle stvar. I zato je dakle obaveza da onaj koji zne i koji je ovaj u stanju, koji svata dakle da je to je širk i svata dakle njegov govor da ustane, da upozori imama da ga upozori, Dakle, prije svega i njega, dakle, upozori da, da, da ne poziva, da sam ne upadne u širk i da ne, da ne binje sebe bi da drugi ljudi poziva u, ovaj, u širk. Ako se imam tve prihvati, alhamdulillah, to je ono što je traži. Ali ako imam odbije i nastavi dalje po sve i nastavi tve da poziva, onda u takva situacija treba da se napušti taj ovaj imam i da se potraži drugo mesto da, da čovjek obavi, e, da obavi ovaj e, džuma namaz. Znači, ovakve situacije dozvoljeno je da se prekine imam. Dozvoljeno je i dok drži hudba a ako uradi ovakvu krupna stvar kao što smo spomenuli, da, da, da, da poziva u širk, da poziva u nešto što je očiti haram, što je dakle jasni haram, tega ne samo da je dozvoljeno, već i obaveza. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Ko od vas vidi loše djelo, neka ga promijeni rukom, pa ako nije u stanju neka ga promijeni jezikom, pa ako nije ni tve u stanju onda neka ga prezire svojim srcem." Tako da ako je u stanju čovjek da mu negira i da ga upozori, obaveza mu je da, da, da, da mu negira dakle, i da ga, da ga upozori ako go jedan od prisutnih džematlije koji razbrafi i, i da imam pravi širk go upozoruje. Ostali džemajet ne zna i onda se obraća na, ovoga, na ova osoba koja upozoruje nego. Kakvo je tu gledane, znači e, po pitanju namaza koji će go slijediti poslije toga imama i ovoga ako slučajno napusti fond, znači od vas me čuli da mu je što napusti nego da, da. tu je. Da, e, obavezamo da napusti jer više ne može da obavlja iza njega. Imam ako počinje širk ili kufre više ne je dozvoljeno da se iza njega klanja. Nije dozvoljeno da se iza njega, da se iza njega klanja. E, ovaj dobro postupio, ako osoba u takva situacija upozorila, dobro je, zato što i ljudima koji se tu ikad, on im dava do, znanja da je to opasna stvar. Jer ako niko tu ikad ne se pobuni i svi ostane, ako svi slušaju i tako dalje, onda može tu ikad jedan dobar broj ljudi da prihvati sve što rekao, dakle ova ima. Te nakon toga da Allah sačuva da i sami upadne dakle, u kufri i u širk, ako niko ne reaguje. I zato to je još jedna dakle, e, stvar radi koje čovjek treba da odreaguje, da bi prisutni dakle čule. A zatim nakon toga onaj koji prihvati, alhamdulillah prihvati. Onaj koji odbije, dakle na svoja šteta. To je ništa dakle čovjek ovaj koji zanegira loše neće sve da mu šteti. On će ima, će ima nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer se dakle suprostavi jasnom dakle zlu koje je i koje pokuša da ga promijeni dakle svoj jezik, ali ako nakon toga ne uspjevi tako dalje, dovoljno je što se onda dakle, ovaj udalim a zatim nakon toga svako će minje odgovoran za svoja djela. Uvažen Efendija, nešto mi je dosta poznato po pitanje naš slušalac koji se javiv i imam primeteno. I zatim ja sam postavio jedno pitanje, ako se dobro sećate, znači kakav je stav Islama prema sufizam? Upravo tija me poteknalo mene, ali još nešto sveknem se da prašam. Da li po toga imama, samo za vreme džuma, za toga namas ne treba da se sledi ili za ostale namazi ako već e, nastavite ovo imam. Znači nikad više, ne je dozvoljeno iza njega da se klanja dok god on ne obznani, kao što rekao na javno, na hudba, ako dakle rekao sve što je širk, isto tako znači obaveza je da se javno pokaje. Da se javno pokaje, sljedeća hudba ili kad već inšala da mu Allah da se pokaje, da zatim nakon toga isto javno istupi na hudba i da kaže ja se kajem od onoga što sam rekao, da bi se zatim nakon toga ponovo dakle vratim njemu propis koji granije imam, dakle se vrati u okrilu Islama. Zašto sam postavio tvoje pitanje potpitane? Znači, poslije džuma namas, e, slijedi i kindija namas, Nakon, e, e, nakon pomogni mi mujezin kamet što izučuje, se poređuje kad vidjeli koji je imam koji predvodi džemec sam primjeti da se tu je povukli još šest, sedam osobe druge na drugi namaz i zato ja sam sakao da prašam da li da, da za druge namaze ili ti ja važi samo za prisutna hudba ili džuma namaz da da znači takav više ne može da bude imam Takav više ne može da bude imam i nije dakle ispravno da se bilo koji namaz više obavlja iza njega. Već dakle, džematlije treba da nastoje, ako su u stanju, dakle, da postave tuga, prije svega njega, da ga pozovete, da mu pojasnete, da je to neispravno, da se pokaje, a ako on odbije, ako su u stanju, dakle, da dovede drugog imama, onda, dakle, da dovede drugog imama, a ako, dakle, to je ne sa u stanju, da potraže drugo mesto i druga džamija, da će obavljati džuma namaz i drugi namaz. Mislim da je jasen odgovor našemu slušalcu koji postaje i koji ne poselamije, go ime i mi je, a poštovani slušalci mi sme bile pred e, kraj drugi dio emisija, malo smo ja produžili zbog uvažavane naši slušalci i uvijek imaju prednost slušalci koje pitane, koja je drugi dio emisija za pitane i odgovori, nego mi je same ovdje i voditelj i naš gost e, Idris e, Bilibani. Za kraj što će kažem aj neka ne bude vezano za vera nešto ovake. Ne mogu više, si me promijenio nekoliko puta faca. Prvo sam bi vozbilan. pa, se pa, pa se ga i opet si se pa opet da se smijem. se kasmidali. Ti sam čadiv, ne te Sam mađe, uspjevaš da ga srušiš. Da se onda <laughs> našao, zato ja malo krećeben su neke stvari. Da, znači moramo osmeh i završavamo. <laughs> Pa ne samo osmeh, jer ti je, ti je jedna, jedna želja osmeh, nego nešto da kažete, znači, a neka ne vide sam sad kad rečem versko, ali da vide malo poučno... Ti si, ti si ovaj, uh, dakle Sufije, ja evo će spomenam nešto što se desilo, što me obavesti, dakle jedan ovaj moj drug, a što je u jedna ruka dakle malo kako da kažem i, i smešno a i s druge strane dakle žalosno e, koliko je znači nivo stepen dakle određenih ljudi rezonovanja svatanja određenih ljudi a to je da jedan dakle taj njihov dakle predvodnik ili šejh određene skupine sufija im rekao na jedno mesto idemo jutro na tve jezero ja će vi znači pokažem kako se otvara mora znači će uradi kao Musa ali islam će dada da se otvori znači da se otvori more i onda ovaj njegovi slepi sledbenici dakle krenale zajedno ovaj uz njega on došao ovaj do, do, do tvoje jezero, uzev štap u ruke i bismillah i udri po more, po jezero. Je voda ne se pomerila, ostanala kakva je. Evo kao okrenam glava, vika i gleda ovaj što se pozadi njega, što došli iz njega i samo vika mao glava, radi uz glava. Ponovo vika, bismillah još mu da, da, udriv, jezero je voda i dalje ostalo ništa ne, ne se Ja bih te upozoriv e, usta, s ruka da ne kaže jer da ne vidim ja jezero to, a štap ruka tvoja. <laughs> Ponovo ništa, e, e, ponovo se okreće prema, ponovo se okreće prema ovaj što se iza njega, što došle je opet mao z glava. Po treći put ponovo udara bismila i kad vide ovaj ništa, znači ne se se okrena, vika idemo vika ništa, ima ne među vas vika neko ovdje kaj džunom, zato vika ne se otvorilo. Eto znači zabuda dokoliko ovaj, do koje mere dovodi znači ljude do sve mere da ali ne čudo od znači, koji zavodi, ali čudo je znači, od ovaj koji veruje ljudima ovakve stvari. Ne znate. Zato je i znanje, zato često govorimo na znanje najgore problem. ne bi trebalo, Da, da, zato ne smije da dozvoli da ga neko vuče za nos. A su mori fođa? <laughs> ne. A bož ne si ođa? ne. Evo, poštovani slušalci, e, mi je pravim jer svake mi se malo da se nasmijemo zašto neko će reći pa i druga ta sabota ako Bog da, da ni se vrati jer će go tekne pored sve ovaj maltretirane su pitana i su pritisak znači koji me i go me ako se javi nas na kraj da se nasmije jer kad će go tekne za druga ta sabota ako reče da ne dođa ako ne gospodin nešto pa ide me ako ništa drugo pa makar će se našali me na kraju tak? Inša Ja bi bilo sve hvala na slušanje hvala što ste bili su nas vidite poslije mene od ekipa Radio Babus i od našeg gosta od Assalamu selamu alaikum, nakon ispraće našeg gosta, ponovo mi je zajedno sa vas. Uvaženi Efendija, hvala što ste bile i ova sobota ovdje u studio. Allah da nagradi vas i naši slušalci i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i Allah subhanahu da svi nagradi da inša Allahu tala ove naše druženje i nama i njima upiše u dobra djela i da inša Allahu tala nađemo na ova dobra djela na vagi naših dobrih djela na sudnji dan kad neće koristiti niti metak niti sinovi osim dakle onoga koji dođe Allahu čista srca čineći dobra djela. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.